الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam da sanki inciden bir yıldızdır. Bu lamba ne doğuya ne de batıya nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytin ağacından çıkan yağdan yakılır.'' Onun yağı nerede ise kendisine ateş değmese bile ışık verir. Nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna hidayet eder. İşte Allah insanlara böyle misaller getirir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Fi buyutin ezinallahu en turfa ve yuzkara fiha ismuh yusabbihu lehu fiha bil guduvi vel asal. Bu kandil, bu nur bir takım evlerde, mescitlerdedir ki Allah onların kıymetlerinin yükseltilmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Bu evlerde sabah akşam onu tesbih ederler. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار Onlar ne bir ticaretin ne de bir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı erlerdir. Onlar dehşetten kalplerin ve gözlerin kendisinde döneceği bir günden korkarlar. Ta ki Allah onları amellerinin daha güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha fazlasını da versin. Çünkü Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن يحسبه الظمآن ماء شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب İnkar edenlere gelince onların amelleri çöllerdeki serap gibidir. Susayan bir kimse onu su zanneder. Nihayet yardıma pek muhtaç olduğu o hesap gününde ona o ameline vardığı zaman onu kendisine fayda verecek bir şey olarak bulamaz ama amelinin yanında Allah'ı bulur. O da onun hesabını tamamıyla hemen görüverir. Çünkü Allah hesabı çok çabuk görendir. أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور Veya onların amelleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Öyle ki o denizi bir dalga örtüyor. Onun üstünden bir dalga daha. Onun da üstünden bir bulut örtmektedir. Birbiri üstüne yığılmış karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu dahi göremez. İşte Allah kime bir nur vermemişse artık onun için hiçbir nur olmaz.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 Ve Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.'' ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ve dönüş ancak Allah'adır. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه, ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار Görmedin mi ki Şüphesiz Allah bir bulutu nasıl sürüyor? Sonra arasını birleştiriyor. Sonra da onu bir yığın haline getiriyor da arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Ve Allah gökten oradaki dağ gibi bulutlardan bir dolu indirir de onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu çevirir.'' Bu bulutların, şimşeğinin parıltısı neredeyse gözlerin nurunu alır. Allah gece ile gündüzü ard arda evirip çevirir. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için elbette bir ibret vardır. Vallahu halaka kulle dabbetin minna feminhum men yemşi ala batnihi ve minhum men yemşi ala ricleyn ve minhum men yemşi ala arba' Allahu, ma yeşâ kadir. Ve Allah yeryüzünde hareketli olan her canlıyı sudan yaratmıştır. Artık onlardan kimi karnı üstünde sürünerek yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Muhakkak ki Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم And olsun ki biz size hakikati açıklayıcı ayetler indirdik. Allah ise dilediği kimseyi hikmetine binaen kendi lütfundan dosdoğru bir yola hidayet eder. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بمؤمنين Münafıklar Allah'a ve peygambere inandık ve itaat ettik diyorlar. Sonra da içlerinden bir taife bunun ardından yüz çeviriyor. İşte bunlar mümin kimseler değildirler. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق إذا فريق منهم معرضون Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki onlardan bir taife yüz çeviricidirler. Eğer hak Allah'ın Resulünün verdiği hüküm kendi lehlerine olursa ona itaat eden kimseler olarak Yahut Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır. İşte onlar zalimlerin ta kendileridir. İnnemâ kâne kavlel mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlih ilallâhi ve rasûlihi liyahkume beynehum en yekûlû semi'nâ ve ata'nâ ve ulâ Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte bunlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve Allah'tan korkar ve ondan sakınırsa işte onlar gerçekten kazanan kimselerdir.''